HALIEUS AULON HALIEUS AULETICES EMPEIROS ANALABON AULUS CAE TAE DICTUA PAREGENETO EIS TEN THALASAN CAE STAS EPITINOS PROBLETOS PETRAS TO MEN PROTON AIDE NOMISDON AUTOMATUS PROS TEN HEDUFONIAN TUS ICHTHUAS exaleistai PROS AUTON hos de autu epi polu diateimennu uden peras e neweto, apothemenos tu saulus, aneleto to amphiblestron, cae balon kata tu hudatos, polus ictuas e egreusen. Ec balon de autus apotu dictu epi ten eion, hos etheasatos pyrontas, efe o oh, cacista sdoia humeis hote men e ulun uc or caeste nunde hote pepa tuto pratete prostus para cairon ti pratontas ho logos eu